الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومولاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفقه سليمان فقهنا أعبركم حميدي الله سبحانه وتعالى لكم تك محمد صلى الله عليه وسلم katika darsa ya leo biidhnihi taala tukunye kuanza kitabu cha al-usulu thalatha misingi mitatu ambayo inapaswa Muislamu au mwenye kuwa anayajua kabla tujaingia katika kitabu hichi al-usulu thalatha tuzungumzia muallifu wake aliyeandika Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah jina yake na nasaba yake ama katika majina yake huwa Sheikhul Islam محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن أوهبة بني تميم سنقول أقوى شيء محمد الوهاب يهي أن نسبيش وقوى بني تميم كتك كبيلة هيلو لبني لبني تميم ولادته وزيلي وقوى شيخ محمد بن عبد الوهاب ولد رحمه الله في بلدة العيينة في سنة 1115 alizaliwa katika mwaka wa 1115 katika mji wa Uyaina min alhijra an-nabawiyya katika kwa kwake mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo inaenda sawa sawa na mwaka wa miladi mwaka na tatu fi baldati al-Uyaina al-waqi'a shimali riyad katika mji wa Uyaina ambao uko upande wa shimali wa mji wa Riyadh wanasha fi hijri abihi fi tilka balda alfana alikuwa kuishi katika nyumba ya babake katika mji huo na mnashatuhu malezi yake je huyu Sheikh Abdul Wahab alileka vipi nasha fi baiti ilmin wa sharafin wa din alikuwa mwenye kuleleka katika nyumba ya elimu na iliye na tabia nzuri na dini falaqad kana abuhu Abdul Wahhab aliman kabira babake Sheikh Muhammad babake ambaye anajulikana kwa jina Abdul Wahhab alikuwa ni mwanachuoni mkubwa wa kana qadiyan fi baldati uyaina alikuwa ni kadhi wa mji wa uyaina wajaduhu na vile vile babu yake Suleiman alimu Najd fi zamani alikuwa vile vile mwanachuoni wa Najd katika zama zake walihadha anasema kwa hivyo hafidha Sheikh al-Quran qabla bulughi 10 sinin Sheikh Abdul Wahhab alikuwa mwenye kuhifadhi Quran kabla hajafika miaka kumi وبلغ الاحتلام قبل اتمام 12 سنه na yeye alikuwa mwenye kufanya nini mwenye kubaleghe kabla hajafanya kabla hajafikisha miaka mbili qala abuhu babake anasema raaituhu ahlan lisalati biljamaa yakuwa alimuona kijana yake Sheikh Muhammad yakuwa yeye alikuwa ni katika watu ambao nafahamu walikuwa wanaswali swala za jamaa wazawajtuhu fi dhalika al'am Sheikh Muhammad al-Ababaka anasema kwa katika mwaka huu nilifanya nilikuwa mwenye kumuozesha وكان حاد الفهم حتى قال ابوه عنه لقد استفدت من ابني Muhammad fawaid min alahkam alikuwa na fahamu nzuri Sheikh Muhammad alikuwa na fahamu nzuri hata babake akizungumza kuhusiana na kijana wake akasema laqad istafadtu min ibni hasa nilifaidia kutoka kwa mtoto wangu fawaid min alahkam faida katika ahkam za dini وقد كان رحمه الله Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah kathiru almutalaa fi kutub tafsir alikuwa anasoma sana katika vitabu vya tafsir na vile vile hadith na vile vile fiqh waruzika ma'a dhalika sur'at alkitab alikuwa ni muharaka wa kuandika na fakana yaktubu alkararis fi almajlis alwahid la yamil wala yakil alikuwa akiandika katika karatasi nyingi yeye hachoki kuandika alikuwa anafanya alikuwa akiandika darasa ala walidihi alikuja kusoma kwa babake al-fiqh al-hanbali alisoma ilm ya fiqh ya hanbali والتفسير na vile vile tafsir والحديث na vile vile hadith wakana fi sigharihi mukibban ala kutubi tafsir katika udogo wake alipendezwa sana kusoma vitabu vya tafsiri wal hadith na vile vile hadith wal aqaid na vile vitabu vya aqida وكان كثير الاعتناء والمطالعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه العلامه ابن القيم alikuwa vile vile akisoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na vile vile mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim rahimahumullah naam rihlatuhu fi talab al-ilm safari yake kwa kutafuta elimu rahala Sheikh iddat rahalat baada an hasala kathira min alilm min dawahi najd Sheikh alikuwa mwenye kutembea katika masafa marefu baada kwa mfano baada kwa mpata elimu nyingi katika nyanja za mji wa najd faqad rahala ila alharamain alienda katika haramain makkah walmadina alienda kule kutafuta elimu وقرأ على الشيخ اكسمه مع الشيخ عبد الله بن ابراهيم النجدي اللي سمعه كواك كما قرأ على الشيخ عبد الله بن ابراهيم الشمري بلا بلا اكسمه مع هو الشيخ كما قرأ على ابنه الفرضي الشهير بلا اكسمه مع mtoto wake ambaye anajulikana kwa faraid علم ميراث ابراهيم الشمري مؤلف العذب الفائز في شرح الفيه الفرائض بمعنى قال اسمه قوم متوتو ناني متوتو عبد الله بن ابراهيم الشمري متوتو نعم waarafa ala almuhaddith shahir vile vile akamjulisha muhaddith mwenye kujua fani ya hadithi akamjulisha vile vile Muhammad bin Hayat as-Sindi huyu bwana ni muhindi fana alikuwa ni kusoma kwake vile vile hadith faqara alayhi ilma alhadith akasoma ilmu ya hadith kwake ورجال اجازه بالامهات ولو حديثان مسلسلان عنه vile vile fani alikuwa mwenye kumpitishia akamwambia uko sawa katika fani ya hadith katika vitabu sita vya Bukhari vitabu vya Bukhari na Muslim vyote vitabu sita alikuwa mwenye kusoma kwake thumma rahala ila al-ihsa wal basra akaelekea vile vile mji wa ihsa na vile vile basra ambao basra iko Iraq wa talaba al-ilm fi tilka al-aqtar akatafuta elimu katika miji hiyo ومنهم المجموعي في العراق وابن عبد اللطيف الشافعي في الإحساء vile vile alikutana nani alikutana na bwana mmoja aitwa al-Majmu'i katika mji wa Iraq na vile vile Ibn Abdul Latif Ash-Shafi'i vile vile katika mji wa Ihsa huyu bwana wadarasa alayhi vile vile kwa hawa wawili alisoma fani ya hadithi na fiqh na nahwu fani ngapi tatu alisoma kwa hadith na akasoma na fiqh na akasoma na, na nahwu falamma tamma lahu al-maqsud min at-talab raja ila baladi alivyotimiza makusudio aliyataka alirudi katika mji wake wa akhadha yunshiru tawhid fi rubu'i najd bilmukatabat walmurasalat akaanza kueneza tauhidi katika mji wa Najdi akiwa anaandika na akiwa anafahani akiwa yeye akizungumza thumma akhadha yaqra ala abi kafani akawa yufani anamsomea babake hata tuufia mpaka babake akakufa mwaka 1100 1153 وبعد وفاه والده بعد كفى باباك شيخ محمد طار ذكر الشيخ في الافاق فاخذ يعلم وينشر الدعوه السلفيه فان alikuwa mwenye kuanza kueneza da'wa as-salafiyya da'wa ya haki ويأمر بالمعروف na anaamrisha mema وينهى عن المنكر na anakataza maovu ويهاجم المبتدعه اهل القبور akawa ni kufanya kwa pili vita watu wa bid'a na wenye kuabudu makaburi waqad shadda azruhu baada tawfiq Allah wa inayati alikuwa mwenye kufanya kaza kamba baada Allah subhanahu wa ta'ala kumpa tawfiki wa riayati alulad min ali Saud na vile vile watu kufanya kuonyo kufanya kumchunga yeye wantashara da'wa dawa kufanya konyo kuenea katika mji wa Najd fi wilad Najd wal Hijaz na vile vile Hijaz wa atraf al Yaman na vile vile mji wa Yaman baadhi ya miji ya Yaman wa Oman na vile vile mji wa Oman wa ghairiha na miji mingine naam bado dawati Sheikh al-Islahiyya Sheikh kwanza dawa yake lingania sasa baada an thabata wa tahaqqaqa ladhi halatuhum as-sayyi'a fi dinihim wa dunyahum baada kwa ilithibiti hali mbaya katika hali aliyopata katika dini na dunia wa aiqana annahum qad adkhalu fi usul al-islam al-ulya ma ya'bahu al-Qur'an na akathibitisha kuwa watu wameingiza katika dini ambao mambo ambao Qur'ani inapinga na vile vile sunna inapinga tabahu sunna وقوى عقيدة عقيدته بخطئهم وركونهم إلى البدع ما جاء في السنن بأن المسلمين لا بد أن يغيروا يعني alikuwa mwenye kukaza akida yake kufanya kuondoa yale makosa yale ya wale ma jaa fi sunna bi anna almuslimina la budda yataghayyar yakajua kuwa uislamu ni lazima badilike wa yasluku masalika alladhina qablahum wachukue njia za nyanja waliofahamu waliotangulia kal hadithi sahih kama vile ambavyo vile hadithi sahih la tattabi'anna sanana man kana qablakum hadru al-qudhati bil-qudha hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu wa hadith bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada kabla katika hadithi imekuja la tattabi'anna sanana man kana qablakum mtafata nyanja za wale walifano kabla yenu hadhu wal-qudhati bil-qudha ukaribu kwa ukaribu au guu kwa guu hata law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum hata lafan wakiingia katika shimo la Burkina mnafahamu mtalingia ndio katika vile vile katika hadithi kakuja nyingine baada ya alislamu ghariban wa sayaudu qariban kama vile Uislamu ulianza mgeni utarudi mgeni uliofanya ulivyoanza hina idhin summa mashaykh an yu'lina liqaumi bi annahum qad dhallu at-tariq as-sawi kwa hivyo Sheikh alifani alikuwa wenye kutangaza kwa watu wake ya kwamba fulani wao wamepotea katika njia ambayo si sawa wazagu amana jisawabu mfano huwa ameacha njia ya sawa bimaana mpotea wakati ibtada Sheikh rahimahullah da'wata Sheikh akaanza da'wa yake yubayyin lahum alla alla yud'a illa Allah akawa anafanya kuwabainishia kuwa hakuna naabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wala yudhbah wala yundhar wala hachinjiwi kitu kingine wala afanya nini hafuatana dhika kitu kingine illa lau isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa min aqidatihim na katika akida iliyoko katika wakati ule ambao Sheikh Abdullah akaanza da'wa yake fi tilka alqubur katika zile makaburi wala ahjar na mawe wala ashjar na miti wal istighatha biha na kuomba usilizi kwa hivyo vitu wasarfu an-nudhuri ilayha na kuwekea nadhira kwa hizo vitu wa i'tiqad an-naf' wa dhar na kuitikadi ya kwa zile vitu zinafanya zinanufaisha na zinadhuru fubayyan anna dhalika kulluhu dhalal wa zuhur akabinisha kwa yote ni yote ni upotefu na uongo wa bi annahum fi halati la turdi Allah ya kuwa hali walionasi iridhishi nan iridhishi Allah subhanahu wa ta'ala fala budda min lamdi dhalika wa radd ikawa ni lazima kufanya nini kuitupilia mbali na kuwa na kuiacha wa gharraza kalamu bil ayat min kitabillah kafani akawa mwenye kuweka kalamu maneno yake anayazungumza bil ayat akawa anafanya anazungumza kwa dalili kitabu kitabillah kutoka kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na kwaali rasul sallallahu alaihi wasallam na kauli zake mtume sallallahu alaihi wasallam na matendo yake wasirati ashabi radhiwanullahi alaihim majma'in na sera na mienendo ya masahaba Allah subhanahu wa ta'ala waridhie wote hii ndio njia alifanya Sheikh Abdul Wahhab aliyoanza nao akilingania maana uh, da'wa yake ilikuwa bi kitabillah tutafutia Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulina sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam wa aqwalu salaf na maneno yao waliofanana waliotangulia da'wa yake ilikuwa katika mambo hayo matatu naam aqidatu Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah itikadi yake Sheikh Muhammad al-Wahhab itikadi yake ilikuwa itikadi gani aqidatu Sheikh kile ka aqidatu salaf salih akida Sheikh ilikuwa ni akida ya wao waliotangulia وهي ما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون والائمه المهتدين ila fano waliokuwa rasul sallam na masahaba na matabi'in na maimamu walifanya wenye kuongoza ka abi hanifa kabila ka abi hanifa na vile vile malik na vile vile shafi'i na vile vile ahmad na vile vile Sufyan al-Thauri na vile vile Sufyan ibn Uyayna na vile vile Ibn al-Mubarak na vile vile Bukhari na vile vile Muslim na vile vile Abi Daud Ahlus Sunan hao wote ni viongozi wote ni ma imam kwa sababu tusikia Imam al-Bukhari tusikia Imam Muslim tusikia Imam Ahmad eh, hao wote ni imam Sufyan imam Ibn Mubarak ni wote yani hao wote ni maimam wa mthalihim mimman mimman tabi'ahu min al-fiqh wal-athar na wale wanaofuata katika nini katika wanawafiki katika ilmu ya fiqh na vile vile katika adili kal ash'ari wa ibn khuzaimah kabla ash'ari na nani na vile vile ibn khuzaimah wa taqiyuddin ibn taymiyyah na vile vile ibn taymiyyah wa ibn qayyim na vile vile mwanafunzi wake ibn qayyim wa dhahabi na vile vile imamu dhahabi wa ghairihim rahimahumullah ta'ala ajma'in na wengineo Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu hii ni katika nini katika ufupi wa itikadi na maisha yake Sheikh Muhammad Wahab alivyokuwa katika mji wa Najd kutoka kuzaliwa kwake akieneza dawa yake ni katika ufupi. Naam. Tunaingia katika kitabu chetu tukonye kwanza al-usulu thalatha. Sheikh hapa amekonye kwanza akasema i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina taallumi arba'i masail asema ewe eh, namjua Allah subhanahu wa ta'ala akurehemu annahu yajibu alaina ya kuwa inatuwajibu sisi taallumi arba'i masail kusoma masala mangapi manne wakaanza ya kwanza akasema alula alilm na inshallah باذن taala katika sharhi tutachukua sharh ya Sheikh Muhammad Saleh Uthaymeen tutachukua sharhi yake tutakwenda kutegemea hapa na al-ula alula alilm ya kwanza ni alilm wa huwa maarifatullah ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na wanaviona kizungumzia alilm akasema kuwa alilm huwa idraku shay ala ma huwa alay idrakan jazima ilmu nake nini huwa idraku shay kupata kitu ala ma huwa alay kwa jinsi kilivyo idrakan jazima kuipata kwa njia ambayo ni sawa ili alilm na mawaratibu idraki sita na daraja za kupata ziko mara sita alula ya kwanza العلم وادراك shay ala ma huwa عليه idrakan جازما ya kwanza ni kupata kitu kwa jinsi vile kilivyo na kufanana na kuipata kwa uhakika hiyo ni elimu kwa sababu elimu haina shaka ndani kwa sababu mtu kijadiliana naye ni elimu hiyo kwa hakuna kitu علم منين قال الله وقال رسول قال السلف من عنده علم عطونا عبد الله يقول ليش علم علم ليس دليل هو أن عنده من العلم كيش أبيلي الثانية يبيلي الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية الجهل البسيط لم تكون من جنجة وهو عدم الإدراك بالكلية هي هدوية كبسة كما فانا مبليزة كم فرود الصلاة فرض الصلاة نقابل Nakwambia sijui huyo ni jahil sasa. Athari ya tatu aljahl almurakkab. Ujinga uliojengewa juu. Ni vipi huo? Huwa idraku shi ala wajhi mukhalif ma huwa alayh. Ni mtu kujua kitu kwa njia ambayo ni njia ambayo ya kinyume. Kama mathalan umuulize salatu dhuhri raka ngapi? Akwambia raka tano. Huo ni ujinga wa mara mbili wa marudufu na vile vile ya nne alwaham huwa idraku shay ma ihtimalu dhid rajih idraku shay ni ukipata kitu ma ihtimalu dhid rajih na ukipata lakini unashaka na unasema labda labda labda kuna nyingine ambayo sio sawa yani ana ana shaka shaka na vile vile nyingine akasema adhan huwa idraku shay ma ihtimalu dhid marjuh adhan ni kudhania asema adhani ah, iko hivi ah, sio hivyo hiyo ni nini dhanna na vile vile ilmu yanqasimu ila qismain ilmu vile vile iko namna mbili ضروري ونظري فالضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر اليه من غير نظر ولا استدلال ما يكون ادراك المعلوم فيه kitu ambacho fanya kitu ambacho unachokijua wewe ni dharura ukijue, yani lazima, ni kawaida ukijue, bihayat yattaru ilayhi min ghayr nadhar wala istidlal, ambacho tafani wote kwenye kuangalia kuhitaji dalili na nini. Kama mfano ilm kama vile kujua bi anna nara har, kujua kuwa moto unachoma. Hiyo ni nini? Dharuri. wa nadhari na nadhari manake yake nini? Mayahitaji ila nadhar wa istidlal, ama fa inahitajika mtu kuangalia na kutoa dalili كالعلم بوجوب النيه في الوضوء في كافله كوجوا كو نيه ketika وضوء لازم اكون راتمك لذيلا رحمك الله افاض عليك من رحمتي هذا انا اسمع اعلم رحمك الله اسمع رحمك الله رحمك الله انا اسمع افاض عليك من رحمتي الله سبحانه وتعالى من فاني امكنيزي رحمه زاكي التي تحصل بي على مطلوبك امنا فاني ونفك ونفاني ونسكيه ونشتاك ونفك ونفك ونفك ونفك ونفك ونفك ونفك ونفك watanjumi mahdhurika unaifuka kufanya kwa kitu ambacho unafanya ambacho unachukua tahadhari nacho falmaana nasema maana yake hapo ghafara Allahu laka ma madha min dhunubika ya kwa Allah subhana wa ta'ala amekusamea madhambi uliyofanya uliotangulia wawafakaka na akakupatia tawfiki wewe waasamaka na akakuhifadhi fima yustaqbal min hadha kwa kinachokuja vile vile amekuhifadhi idha ufradat arrahma pindi rahma itapoe kwa peke yake amma idha qaranta bil maghfira utakushikanisha na maghfira pamoja falmaghfira liman madha min adh-dhunub maghfira kufani kilichotangulia katika madhambi warahma wa tawfiq lil khair wa salam rahma na kuafikisha katika nini jambo la khair na usalama min adh-dhunub fil mustaqbal na madhambi katika siku zinazokuja vile vile wasanii al-muallif Sheikh Saleh Uthaymeen Sheikh Muhammad Saleh Uthaymeen rahimahullah anasema wasanii al-muallif na alivyofanya Sheikh Abdul Wahab yani alivyoandika hapa rahimahullah inabainisha kwa yadullu ala inayati yeye kufatilizia wa shafaqati inakuwa na huruma bil mukhatab wa qasdul khair la na kusudia khair kwa huyu bwana afanya afanye ambaye anamsikiza kwa sababu anasema i'lam rahimakallah jua Allah kurehemu maana amekuhurumia wewe anakuambia dua Allah kurehemu na vile vile hadhi almasail allati dhakaraha almuallif shekha anasema hii masala ambayo muallif ametaja mwandishi wa kitabu ametaja tashmalu din inaingia dini yote ndani fa hiya jadiratun bil inayati al'azami naf'iha fa hiya jadira anasema hii iko kwa uchache sana bil inayati al'azami ni kidogo lakini manufaa yake ni mengi ay ma'rifatu ma'rifatullah azza wa jalla bil qalb kumju Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo maarifatun tastalzimu madha qubula ma sharaahu ya kuwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo inakulazimu kufanya nini kukubali alichoteremsha wal idhan wal inqiyad lahu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kukubali wa tahkimi shari'atihi na hukumu sheria yake allati jaa biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam ويتعرف العبد على ربه بالنظر الشرعيه في كتاب الله عز وجل وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم na mja anajua Mola wake anapoangalia katika ile kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zake mtume صلى الله عليه وسلم والنظر في الايات الكونيه التي هي المخلوقات na kuangalia katika alama zake alizoumba Allah subhanahu wa ta'ala ni alivyoumba hivi fa innal insana anasema kwa wanadamu kullama nadhar pia anafanya anapoangalia fi tilka alayat katika alama hizo izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budi anazidi elimu kwa muumbaji wake na anayemwabudu qala allah azza wajal allah subhanahu wa ta'ala anasema wa fil ardi ayatun lilmuqinin wa fi anfusikum afala tubsirun Allah anasema wa fil ardi na katika ardhi ayatun lilmuqinin alama zenye zenye watu fanya waliona nini waliona yakini wa fi anfusikum nasema na kwa nafsi zenu afala tubsirun ninyi amuoni amwangalii katika alama hizo alizo alizoweka na hiyo ni ya kwanza alilm maarifatullah hiyo ya pili maarifatu nabii kumjua mtume sala sallam ay maarifatu rasul sala sallam kumjua mtume sala sallam almaarifa allati tasalzim hadha qubula ma jaa bihi min alhuda wa dinil haqq ni kujua na kujilazimu na kukubali kwa aliyekuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam min alhuda katika mwongozo wa dini haki na dini ya haki wa tasdiqihi fima akhbar na kusadikisha kwa alichosema wa mtithali amrihi fima amar na kukubali maamrisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ma manaha anhu wa zajab na kuepuka kuambali mbali kwa alichokataza na akakemea wa tahkimi shari'atihi waridha bihukmihi na kuhukumu sheria yake na kuridhia kwa hukumu yake hii tutakuta katika hapo tunakuta ya kuwa shuruti za anna Muhammad Rasulullah zote zimefahani zimetajwa hapo ndani طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر اجتناب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله الا بما شرع الزرز مفانيز متاجه katika hii sharhi ya Sheikh na mqala Allah azza wajalla Allah anasema fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah anasema fala wa rabbika la yu'minun hatta amina hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum mpaka wakumweka walichozozana baina yao thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhi kisha fanya kupata shida katika nafsi zao kwa ulichopitisha usallimu taslima kisha fanya kwenye kusalimu Waqala ta'ala vile vile akasema inma kana qawla almu'minin. Anasema inakuwa kauli ya muumini idha du'u ila Allah wa rasuli. Wanapoita kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake liyahkuma bainahum au hukum baina an yaqulu sami'na wa ata'na. Wasema fanya tumesikia na tufanye tukatii. Ulaikum mafrihu. Hakuna mafano wao ni kufaulu. Waqala ta'ala vile vile Allah akasema fa in tanaza'tum fi shay. Mnapozozana katika jambo farudduhu ila Allah wa rasul kirudisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kama nyinyi mnamwamini Allah subhanahu wa ta'ala siku ya mwisho dhalika khairun khairu ahsan ta'wila na tafsiri iliyo nzuri وقال عز وجل vile vile Allah akasema waliyahdhar alladhina khalifuna amri na wachukue tahadhari wanaokhalifu amri yake mtume صلى الله عليه وسلم an tusibu fitna iwafanye nini iwapate fitna wao au yusibu adhabun alim au yapate wao adhabu inayoumiza Qala Imam Ahmad rahimahullah vile vile Imam Ahmad rahimahullah anasema atadri mal fitna Je unajua fitna ambayo inakusudiwa hapo akasema alfitna tu ashirk fitna ni shirk la'allahu idha radda ba'da qawli an yaqa fi qalbihi shay' min az-zigh fayahlik anasema la'alla unaweza kuwa kafarini idha radda ba'da aqwali akajafanya kurudisha baadhi ya maneno yake mtume sallallahu alaihi wasallam an yaqa fi qalbi ingie katika moyo wake shay'un min az-zigh kitu katika upotefu fayahlik akakufa mwenye kuangamia na tunaingia ya, ya tatu maarifatu dini al-islam kujua uislam al-islam bimaana al-am هو تعبد الله بما شرع به بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة إسلام وإسلام هو جملة مناك النيم هو أن تعبد الله بكم عبود الله سبحانه وتعالى بما شرع quality teremsha منذ أن أرسل الله الرسل kutoka Allah subhanahu wa ta'ala tume mitume ila an taquma saa mpaka kiyama kisimame na kama dhakara azza wa jalla fi ayatin kathira kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaja katika aya nyingi tadullu ala anna sharia sabiqa ya kuwa katika sheria zilizotangulia kulluha zote islamullah azza wa jalla kulluha islamu lillahi azza yote nini uislamu wake Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuja nao qala Allah ta'ala an Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika nabii Allah Ibrahim anasema rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak asema ewe Allah subhanahu wa ta'ala rabbana ja'alna muslimin lak tujalie na tujislimisha kwako wewe wa min dhurriyyatina na katika kizazi chetu ummatan muslimatan lak umefanya umma iliyojislimisha kwako wewe vile vile akasema hapa walislam bimaana alkhas na uislamu kwa maana ya khasa baada bi'athati an-nabi sallallahu alayhi wasallam baada kutumu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yahtassu bima ba'atha bihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam imefanya imewekwa khasa kwa alichotumwa nacho mtume sallallahu alayhi wasallam lianna ma ba'atha bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam nusikha nasakha jami' al-adyan sabiqa ya kuwa alikuja nacho mtume sallallahu alayhi wasallam kilifuta dini zilizotangulia zote sheria zilizotangulia zote fasara man ittaba'ahu man ittaba'ahu musliman ikawa ufanye mwenye kufuata hiyo nini muislamu wa man khalafa laysa muslim amenye kukhalifu yeye si muislamu fa atba'a ar rusul wafasi wa mitume wote muslimuna fi zamani rasulihi ni waislamu katika zama za watume zao falyahud mayahudi hawa muslimuna fi zamani Musa alayhi salam wao ni waislamu kwa zama za nani za nabii Allah Musa wanasara vile vile manasara muslimuna fi zamani Isa ni waislamu katika zama za Isa alayhi salam wa amma hina bu'atha an-nabi sallallahu alayhi wasallam fakafaru bihi falaysu muslimin ama alipotuma mtume sala sallam wakamkufuru mtume sala sallam wao si kina nani hao si uislamu wa hadha din alislam hi dini ya uislamu huwa dinu almaqbul inda Allah ndio dini lafani inayokubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala an-nafi inayonufaisha lisahibi kwa mfasi wake قال الله عز وجل الله نسيم إن الدين عند الله الإسلام حكى دينك الله سبحانه وتعالى وإسلام فقال تعالى بالفعل كسيمة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين ما يبتغي غير الإسلام دين ولما رفع أتتكلي دين الإسلام سوى دينياك فلا يقبل منه أتوفى أن الله سبحانه وتعالى تقبل كتقوات هو في الآخرة من الخاسرين نكتك آخرة كنت تقول يا خسارة wa hadha alislam huwa islam huwa alislam alladhi ni islam ambao imtanna Allah bihi ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimpani alimpa mtume sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam wa ummati alimpa mtume sallallahu alaihi wasallam na umma wake قال الله تعالى الله كسيما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا nasema leo hii nimefanya nimekuja kutimiza dini yenu wa atmamtu alaykum ni'mati na nikatimiza neema waraditu lakum alislamu dina na nikiridhia uislamu kuwa dini yenu na vile vile ama qawluhu bil adilla ama qawluhu bil adilla qawli yake anasema maarifatu din alislam bil adilla qawli yake je muallif anapokusudia bil adilla anakusudia nini asema jam'u dalil wa mushdil matlub dalili manake ni kinachokuelekeza katika kitu fulani kitu kinachotakana hata ile mtu umemwambia ah bwana salatu alfajr ni saa kadha mwambie dalili nampa dalili ndio utamtosheleza والادله على معرفه ذلك سمعيه وعقليه na dalili ya kujua hiyo ni dalili inafanya kusikiwa na dalili za akili vile vile fasamia kinachosikizwa ni mathabata bil wahy ndio thubutu na wahi na ndio ndio kitabu na sunna wal aqliya na aqliya manake nini ma thabata bin nadhr wa ta'ammul ilifanya ili thubutu kwa kuona na kufatilizia وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا na katika aya Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wingi katika kitabu chake fakam min aya aya ngapi qala Allah fiha Allah amesema hivi wa min ayati kadha amesema katika min ayati khalaqa lakum aya nyingi sana kalamu zake kuomba hivi وهكذا يكون سياق الادله العقليه الداله على Allah ta'ala hii katika katika mfumo wa nini dalili za kiakili ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka ma'rifatu nabiy sallallahu alayhi wasallam dalili sam'ia ama kudhibitisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume katika dalili za kusikiza katika Qur'an imekuja Muhammadun rasulullah hi dalili ya ya kwanza walladhina ma dalili ya pili wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul hii katika katika dalili naam tunaingia katika amma qawluhu al'amalu bihi قول yake al'amal bi kuifanyia kazi ay al'amal bima taqtadhi hadhihi alma'rifa kuifanyia kazi kwa ulichojua hivyo min al-iman billah katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala walqiyam bi ta'atihi na kusimama kwa kumtii bimtithali awamirihi wa kufuata ni maamrisho yake wajtinabu nawahi na kuepuka makatazo yake min al-ibadat al-khassa katika ibada za khassa wal ibadat al-mutaaddiya fal ibadat al-khassa mithla salat ibada za khasa mfano wake sala saum saum hajj والعبادات المتعديه كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد na vile vile ibada zingine kama vile kuamrishana mema kutazana maovu waljihad fi sabili na kupigana jihad katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala wal amalu fil haqiqa huwa thamaratu al ilm amal uhakika wa amal ndiyo matunda ya elimu matunda ya elimu ni yeye kuifanyia kazi ndiyo matunda ya nini ya elimu faman amila bila bila ilm faqad shabaha an-nasara ulama atafanya ibada yake kasi na elimu mfanana manasara makafiri hao waman alima na ataijua wala miamal na asifanyie kazi faqad shabaha al-yahud amefanana mayahudi لذلك أي دعوة إلى ما جبه وسلم من شريعة الله تعالى عمر على مراتبه الثلاثة vile kufanyia da'wa kwa sababu vile vile tumesema kwanza alilm sio alamal sio kisha tumekuja sasa ya tatu ad-da'wa ad-da'watu kulingania ay ad-da'watu ila ma jabir sallam min shari'ati Allah ta'ala ala maratibi thalatha wal arba kulingania kwa alikuja na mtume sallam kutoka kwa sheria zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa martaba zake tatu kwa daraja zake tatu au nne allati dhakara Allah azza wa jalla ambao Allah subhanahu wa ta'ala kumefanya mwenye kutaja fi qawli katika kauli ud'u ila sabili rabbika bil hikma ud'u lingania kwa njia yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma hikma si maana yake hakuwa unanyamazia munkar ndio hikma la hikma ni kuweka sehemu kwa kitu katika sehemu ya sawa ndio hikma maana yake wal mu'idhatul hasana na mu'idha mazuri wajadiluhum billati hiya ahsan na katika njia ile ambayo ya sawa warabia لأن نعم، قوله ولا تجادل أهل الكتاب إلا الا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا الله نسلم ولا تجادل أهل الكتاب وسوى جديل وليفنين وليفتين بتاب يهودين ونصار إلا بالتي هي أحسن اسفقوك وانجيا وانفين أنبون جيا يساو إلا الذين ظلموا منهم اسفقوا لفنوا ليه ظلموا كتياو ولا بد لهذه الدعوة دعوة هي يوزك اسماما من علم بشريعة الله عز وجل لا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله Kwa hiyo kusimama lazima mtu awe na elimu ya kisheria. Huwezi kusoma shule ukifanya da abada huwezi. Pako usome elimu ya kisheria. Hata takuna dawa an ilmi na basira. Paka dawa ifanywe na elimu na iwe na elimu. Kauli Taala, kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul hadhihi sabili. Qul sema hadhihi sabili ndio njia yangu. Ad'u ila Allah. Nalingia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ala basira kwa elimu ana wa manitabani mimi nilifanya wale wanifuata mimi wa subhanallah na ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ana minal mushrikin na mimi katika washirikina wal basira hi basira takunu fi ma yad'u ilayhi bi an yakuna da'i alim bil hukm shar'i hii basira manake ni ni akuwa mfano mlinganiaji awe na elimu ya kisheria awe na elimu ya kisheria kwanza da'wa njia ya pili ya tatu fi hali almad'u hali za wanafanya unaowalingania hali zao ziko vipi na vile vile shekha hapa akasema wa majali da'wa kathira na nini vipengele vya da'wa vingi ya kwanza ad ila Allah ta'ala bil khitaba kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia yake kwa kutoa hutuba za juma hizo hiyo njia ya kwanza njia ya pili ilqai muhadhara kutoa muhadhara mara moja kwa wiki hivyo wamina adawat dawah ila Allah bil maqalat kulingania kwa kuandika hmm? wamina ad-da'wah ila Allah bi halaqat al kulingania kwa kuweka halaka msikitini kufundisha Qur'an na kadhalika na vile vile ad-da'watu ila Allah ta'ala bit-ta'lif wa nashr din an tariq at-ta'lif na vile vile kuandika vitabu kama vile alivyofanya Sheikh ameandika ameacha amekufa lakini khairat zake zinaendelea vile vile amina ad-da'watu ila Allah fi al-majalis al-khas katika vikao vya khasa umekuta base wamekaa vijana nende nalingania majalis al-khas ya da'wa فاذا جلس الانسان في مجلس في دعوه مثلا atakapo atapokaa mwanadamu katika kikao cha dawa mfano fahadha majalu dawa hii ni majali sehemu ya dawa kulingania walakin yambaghi an takuna dawa ala wajhi la amala fi wala ifqal hiyo katika dawa unapofanya hakuna uzito ndani yake unapolingania ويحصل هذا بان يعرض الداعي مساله علميه على على الجالسين hii kwa vipi mtu amkuta mtu anakaa anazungumza yana eka masala ya kielimu ile bena walioka thumma tabtadi almunaqasha kisha munaqasha unafanya unaanza kukuja ndio hivyo tulabu ilm hivyo unafanya hivyo unafaidishana wa maalum anna almunaqasha inajulikana munaqasha wa sual wal jawab hii kuuliza na kujibu huyo lahu dawrun kabir ina nafasi kubwa fi fahmi ma anzala Allah ala rasuli kwa kufahamu kwa alichoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alichotuma kwa mtume wake watafhimu na kufahamisha wakati yakunu akthar fi'aliya min ilqa'i alkhutba nafani hii ina inasaidia sana na vile vile wadawa tu Allah azza wa jalla na dawa kwa njia yake Allah subhanahu wa ta'ala hiya wadhifatu rusul ni njia ya mitume alayhi salatu wassalam wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan na ndio lifano uliofuata fa idha arafa al-insan ma'budah bin wanadamu watakujua anayemwabudu wa nabii na mtume wake wa dini na dini yake wa manna Allah alayhi bitawfiq Allah subhanahu wa ta'ala kampa kama kuja katika njia sawa lidhalika fa inna alayhi anasema kwa hiyo lazima fa inna alayhi sa'i lazima atapopata yeye muongoka katika njia sawa inamlazimu aende speed haraka asaidie wenzake inqadhi ikhwan aanze kulingania wenzake wale katika njia sawa بدعوتهم الى الله عز وجل kulingania katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala walibashir bil khair au bashiria khair قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب في يوم خيبر anamwambia uf umfudh ala rislik hatta tanzil msaada anaambiwa toka ushuka katika nini katika sehemu yao thumma du'uhum ila alislam walingana kufanya katika uislamu wa akhbiruhum na ueleze bima yajibu alayhi min haqqillah ina wajibu wao katika katika haki zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao fa wallahi na kaapa salama kaapa akasema la an yahdi Allah bika rajula Allah subhanahu wa ta'ala aongoze mtu kupitia kwako wewe wahidan khairul laka min humuri ni'am mmoja tuongoke katika njia yako ni bora kufanya kushinda punda ni punda ambaye ni mwekundu Mtafaqun alayh na mwaqulu sallallahu alayhi wasallam vile mtu sallam anasema man daa ila huda mwenye kulingania watu katika njia ambayo ni nzuri kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a atakuwa atapata thawabu sasa wale fani waliomfuata la yankusu ujuri mshia haitapungua katika ujura zao wale fani waliomfuata waman da'a ila dalal atalingania watu katika upotefu kana alayhi min al-ithm atakuwa na madhambi mithla athama man tabi'a sasa wale fani waliomfuata la yankusu dhalika min atham shay'a hata faita funguka katika madhambi zao chochote waqala sallallahu alaihi wasallam vile vile sallallahu akisema fi marahu muslim alipokea muslim man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili man dalla ala khair ulama tafanya atakonya kuonesha tu katika njia ya khair falahu mithlu ajri fa'ili atafanya atapata ujira sawa fan wala fan aliyetekeleza hamkumaliza ya nne hii asabr kwa sababu ya kwanza alilm alamal ad-da'wa kisha asabr Naam, habsu nafsi anta ala ta'ati llah wa habsu an ma'siyati Sabr maana nini? Kuzuia nafsi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, unapata uzito salawat unajizuia nafsi sabr wa habsu an ma'siyati llah na kujuzuia kwa kumasi Allah subhanahu wa ta'ala wa habsuha an sakhat an tasakhut min aqdar Allah na vile vile kujizuia kwa kutokasirika katika kudira zake Allah subhanahu wa ta'ala zinazokusibu wewe fayahbisu an-nafs an nafs an at-tadhajjur wal malal anazuia nafsi yake kutokasirika na kutoa vile vibaya na kupata matatizo wa yakunu daiman nashitan fi da'wa ila dinillahi wa inuzi anakuwa nini yeye anakuwa na nashati katika dawa anapolingania katika njia dini yake Allah subhanahu wa ta'ala hata kama tuudhiwa ako pale pale tu aachi msimamo wake lianna udhiyata ad-da'ina lil khair min tabi'ati al-bashar illa man hada Allah kwa sababu kuudhiwa kwa walinganiaji min tabi'ati albashar katika tabia za wanadamu illa man hada Allah isipokuwa ile ambayo subhanahu wa ta'ala amemuongoza kwa sababu atakupa majina lazima qala Allah ta'ala anasema laqad kudhibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta ataahum nasruna sema laqad kudhibat rusulun min qablik walikadhibishwa tume kabla yenu fasabaru wa wakasubiri ala ma kudhibu ulicho kadhibishwa wa udhu na kudhiwa hatta ataahum nasruna pokana nasri kafanya nasri kawafikia wa kullama qawiyat al-udhiya qurba qurba an-nasr fi al-udhiya unaposhika kasi unaposhika nguvu ujue nusra iko karibu walaysa an-nasr mukhtasarun bi an yasra al-insana fi hayati wa yara athar da'wati qad tahaqqaqa wala si nasr yakum fain imeko katika maisha huyo mwanadamu aone yakuwa athari ya dawa yake imepatikana bali an nasr yakunu walau ba'da mauti bali an nasr inakuwa hata kabla ya kufa kwake بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه ني الله سبحانه وتعالى أجليك ككبالي كواجب ودفاني كواليش ولنغاني ويبانا وأخذا به وتمسكا به وكفر إلوكا تشكوا نايم فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية هي إن تبريكا كوالي نصرا كهوية وإن كان ميتا حتى كما فإن أن يكفى فعلى الداعية نسمكم لنغانياجي أن يكون صابرا على دعوته مستمرا فيها lazima fani amekuwa anasubiri katika dawa yake na anaendelea sabiran ala ma yadu ilayhi anakuwa na subra kwa anacholingania min dini Allah azza wa jal sabiran ala ma ya'taridu da'wata anasubiri kwa anachopata katika dawa yake sabiran ala ma ya'taridu huwa min al-adha anasubiri katika maudhi anayopata وهاهم من هاه وهاهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اوذوا بالقول والفعل hao ndio mtume fulani waliudhiwa kwa maneno na vitendo قال الله تعالى الله anasema kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun nasema kadhalika vile vile ma ata alladhina min qablihim wale walichokuja walifanya wale kabla yenu min rasulin katika mitume illa qalu isipokuwa walifanya walisema sahirun au majnun وقال عز وجل وكذلك جعلنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين na vile tulijalia katika kila mtume adui katika nini katika uovu lazima uko katika haki ni lazima upate upinganizi kama hujapata hiyo sio dawa walakin ala da'iya an yuqabila dhalika bisabr lakini mlinganiaji anapolingania ana anakabili ile jambo na subra wamdhur ila qawli al azza wa jalla anda kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna nahnu nazzalna alayka al-qur'ana tanzila asema hakazi tunafanya tunakushushia Qur'an uko kufanya uko kuteremshia أسمع كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكن عز وجل قال فاصبر لحكم ربك الله يقول فان الكون هي أسمع فاشكر نعمة ربك شكر نعمك الله سبحانه وتعالى لكن الإسلام أن فاصبر لحكم ربك وسبير حكم ينالي الله سبحانه وتعالى وفي هذا سمق إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن هنا دينيش يقول يوتي أن أتسمى من هي القرآن فلا بد أن يناله مما يحتاج إلى صبره lazima apate mambo fulani ambayo inahitajika nini sabr wanzur ila hali nabii sallallahu alayhi wasallam angalia hali yake mtume sallallahu alayhi wasallam hina dharabahu qaumu alipopigwa na watu wake huwa yamsahu dam anafanya anafuta damu anwaji kwa uso wake wayaqul anasema Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun anasema ya Allah subhanahu wa ta'ala samea watu wangu haka wao hawajui kwa mlinganiaji an sabiran amefanya nini anakuwa anasubiri muhtasiban anatarajia thawabu yake Allah subhanahu wa ta'ala wasabr thalath aqsam vile sabr iko na iko mara tatu Sabri ya kwanza sabra ala taati Allah, ni kusubiri kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika ibadati zote unazotekeleza, lazima na subra ndani yake. Athani asabra ma harim illa, kusubiri kwa alichoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, unasubiri vipi? Unajizuia utofanya ile subra yake. Na ya tatu sabra ala aqdari Allah, kusubiri kwa kudira zake Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ambazo anazozileta ajali, mtoto amekufa na kadhalika, unafahamu, unakuwa ni mwenye kusubiri. Ajiri ya imma imma imma mimma la kasbi lil ibadi ambayo ambayo haina mwanadamu fanya mwanadamu haingili hapo ndani wa imma ma yajrihi illa ala yadi ba'd al-ibad min al-idha wal i'tida ama kwa anakipitishia kupitia kupitia kwa waja wake katika kufanya katika kuudhia na uadui ama qawluhu wa dalil ama qawli yake dalil ala hadhi maratib al-arba'a hizi martaba nne ambazo zimezitaja قوله تعالى قل أكل الإنسان والعصر أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر Allah subhanahu wa ta'ala ameapa na wakati huu alasiri ambapo mualif hapa anasemania huwa dara ambao ni mwaka huwa mahali alhawadith min khair na shar ni sehemu yenye kutokea vitu katika mambo ya khair na na shar aqsam Allah azza jal Allah subhanahu wa ta'ala kwenye fanya ni kuapa ala anna al-insan takuwa mwanadamu fi khusra katika khasara illa man ittasafa bihadhi sifati al-arba'a isipokuwa ile sifa katika sifa ngapi hizi sifa nne ya kwanza aliman ya kwanza ni iman ya pili al-amalu salih matendo mema watawasi bil haqq kuhusiana kwa haki na vile vile ya nne watawasi bi sabr na kuhusiana kwa subra ni taala kaifa tutakuja kuendelea kama kuna swali uliza kama hamna ufunge darasa naam naam kama kama masuala ya kitu mfano ni ibada sunna hivi lakini ufanyi kazi hapo unajua na ufanyi kazi anta athim ramadhan Naam, sunna sunna kuni sunna ni nini? Sio ile sunna tukifanya unapata thawabu ufanye kwa ufanya sunna lazima utekeleze. Oh, unakusudia sunna hiyo? Kama salatu al-witr, salatu sunna muakkada. Sunna la tulio mkazo bal eh, Imam Ahmad bin Hanbal anasema yule ambaye anazuia kuacha salata alwitri usikubali maneno yake bali anasema ni mtu muovu ambaye amezuia anaacha salata alwitri analala tu Kuna sunna ambazo sunna ambazo hiyo ni lazima uzitekeleze. Kama hata kuweka ndevu hiyo ni lazima ukinyoa unapata madhambi. Eh? Kama hata sunna hiyo ya mulbidhi utakuta mwingine hawezi na kuna jibilisho ufunge Jumatatu na leo sijibilisho ufunge sawa na mtosheka shekhi prosa swali lingine naam humur humur ni humur ni punda si ngamia himar himar ni Naam, rai na hapo mshukuru sana kitabu mashallah ni naam, kama unaweza kuguzia pole pole, yani sina pole pole hivi ah, yani oh, kuchukua hizo pages zote afadhali. Leo kitu kama leo unazungumzia kitu kama yani kama ilmu yake ama ilmu na oh, hajapata kweli. Khalas, basi mshukuru, tukapunguza inshallah taala. Ombi zuri uzungumze basi, alasla basi tutapunguza inshallah taala. Kuna swali lingine? Ah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.